Algoi por bovoi helpas alla climato. La bredado de bovoi estas considerata kiel malconvena por la climato. La causo estas se remaciuloi, kiel exemple bovoi, digestas nutrajoin, tiam productigas metano, kiu estas eligata, kai seque estas malconvena por la climato alga nutrajo povus helpi por redukti la eligon de metano. Kiel tion nun montras actualai datumoi de usona esplorista teamo. Laula esploristoi de la Universitato de Californio, bovoi eligus iegis octec du procentoi malplida metano se estus almixitai al ilia nutrajo ciutage etai quantoi da crom nutrajoi sur alga baso. La teamo observis tion ce dudec unu angus bovoi dum periodo de quin monatoi. Oni tie profitis de jam antaua esplorado. Ni nun disponas pri profundai pruvoi che algoi, ciel parto de nutrajo, por bovoi, effective contribuas al reducto de varmdomai gasoi cae cae tiu efficetso ne mal crescas laula tempo, diris scienzisto. Bovoi productas ciu tage cento in da litroi da metan cae tiel contribuas alla pli varmigio de la tero. La gaso ec estas ce la mal componado de celluloso, per certai microboi, en la rumeno de la remaciuloi. En la fecajo tio proceso ancora audauras dum celca tempo. Metano estos en la atmosfero, qui el gaso, multoble pli ol carbon dioxido, cae gi presentas pro tio signifan parto de la hom farita varm effecto. La rug alca specio, as paragopsis taxiformis, povas laula esploristoi, contrau agi alla productado de metano per certai enzimoi en la rumeno de la bovoi. La esploristoi el trovis, jam en unua, du semaina prilumigo, antau du jaroi, che algoi signife reductas la eligoin de metano ce lacto bovinoi. Similan resulton attingis australiai esploristoi en la jaro du mildexes, cae ancauce ili, la menciita spezio de rug algoi, montrigis plei effica. Tio tam ne changis la guston de la lacto de la bovinoi, kiwi estis nutratai per algoi. La nuna defio por la esploristoi estas provisi suficie da quantoi de la algoi por la besto predistoi. La ciu jara eligo de metano attingas lau plei novae studagioi novain maximumain mesur valoroin. Dum la iaru du lau calculoi enae rigis appenao 600 milionoi datunoi de la gasso. Pli o la duono el tio estis causita de activezoi de la homo. Dum la enae rigoi de metano el naturae fontoi, tiel el humidae regionoi cae vulcanoi, restis dum la observita periodo prescausame altai, la en aerigo pro homae activezoi forte altigis. La en aerigoi de metano, el bovoi, cae el aliai remaciuloi, estas prescausame altai, ciel la en aerigoi de metano, el la industrio de fossiliae brulagioi. La bona novajo rilate al metano tamen estas, che metano mal componigas en la atmosfero multe pli rapide ol carbon dioxido, cae tiel, reducto de la hom farita en aerigo de metano, povus rapide havi positivan efficon alla climato.